ens ho ha de dir la veu tremolosa i trista d'un campanar. Un cop de llum i el crit d'una garça que ha despertat amb fam i busca per entre blats i cibades qualsevol cosa per omplir el pa. O potser el gall que dins la cor canta la nit és morta i ja es fa clar, la nit és morta i ja es fa clar. Mentre jo canto de matinada la vila és adormida estat mullades les fulles del camp d'ofals veí. S'espolsa l'aigua de la rosada mentre que arriba la matinada i el sol que les escalfi fins que les tallin d'un cop de fals. Però alça la testa mullada i fresca per caure a terra massa temps hi ha, per caure a terra massa temps hi ha. Dins de la vila ja plora un nen, per als afores corren els vents. amb el serró i la bota a l'esquena i amb un bastó a la mà. Se'n va el pastor i el seu gos d'atura, se'n van cap unes altres pastures, trenquen rius i cabanyes, a les muntanyes volen tornar. Surt amb l'aurora que al sortir d'hora, el camí que han de fer és molt llarg, el camí que han de fer és molt llarg. Cap a la vila ja ve el pagès, la bossa buida i el carrer. d'arrots, roig, tomàtequi i de verdures collides del seu hort. La mula sua i el carro crida i a la tanca els ulls i somia mentre que el sol es lleva d'un llit d'alzines enlluernant a les velletes que pensidetes cap a l'església van caminant cap a l'església van caminant i ara jo canto de matina de la vilesa dormir vida encara i ara jo canto de matinada la vila és adormida encara